pars quinquagesima nona vulgate Clementine hac transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber job caput primum vir erat in terra hus nomine job et erat vir il simplex et rectus actimens deum et recedens a malo nati sunt ei septem filii et tres filiae et fuit possessio eius septem milia ovium et tria milia camelorum quingenta quoque iuga bolum et quingente asine ac familia multa nimis eratque vir ille magnus inter omnes orientales et ibant a filii eius et faciebant convivium per domos unus quisque in die suo et mittentes vocabant tres sorores suas ut comederent et biberent cum eis cumque in orbem transissent dies convivii mittebat ad eos iob et sanctificabat illos consurgensque di luculo offerebat holocausta pro singulis Dicebat enim, ne forte peccaverent filii mei, et benedixerint Deo in cordibus suis. Sic faciebat Job cunctis diebus. ad autem die, cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino, affuit inter eos etiam Satan. Cui dixit Dominus, unde venis? Qui responde saet, circuivi terram et perambulavi eam dixitque dominus ad eum nunc considerasti servum meum job quod non sit ei siminis in terra homo simplex et rectus actimens deum et recedens a malo cui responde satan ait nunc id job frustra timet deum Nonne tu vallasti eum ac domum eius, universanque substantiam per circuitum, operibus manum eius benedixisti, e possessio eius crevit in terra, sed estende paululum manum tuam et tange cuncta quae possidet, nisi in faciem benedixerit tibi, dixit ergo dominus at satan ecce universa quae habet in manu tua sunt tantum in eum ne extendas manum tuam egressusque est satan a facie domini cum autem quadam die filii et filiae eius comederent et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti nuncius venit ad iob qui diceret boves arabant et asine pascebantur eos. Et irruerunt sabei tulerunque omnia, et pueros percusserunt gladio, et evasi ego solus ut nunciarem tibi. Cunque aduc ille loqueretur, venit alter et dixit, ignis dei cecidit ee celo, et tactas oves puerosque consumsit e fugi ego solus ut nunciarem tibi. Sed et illo aduc loquente, veni talius et dixit. Caldei fecerunt tres turmas, et invaserunt camelos, et tulerunt eos, nec non et pueros percusserunt gladio, ed ego fugi solus, ut nunciarem tibi. Aduc loquebatur ille, et ecce alius intravit et dixit filiis tuis et filiabus vescentibus et bibentibus vinum in domo fratris tui primogeniti repente ventus vehemens irruit a regione deserti et concussit quatuor angulos domus quae corruens oppressit liberos tuos et mortuis sunt et effugi ego solus ut nunciarem tibi tung surrexit job et scidit vestimenta sua et tonso capite corruens in terram adoravit et dixit nudus egressus sum de utero matris meae et nudus revertar illuc dominus dedit dominus abstulit sic ut domino placuit ita factum est sit nomen domini benedictum in omnibus his non peccavit job labiis suis ne questultum quid contra deum locutus est caput secundum factum est autem cum quadam die venissent filii dei et starent coram domino venisset quoque Satan inter eos et staret in conspectu eius ut diceret Dominus ad Satan unde venis qui respondens ait circuivi terram et perambulavi eam et dixit Dominus ad Satan non quid considerasti servum meum Job quod non sit ei siminis in terra vir simplex et rectus actimens deum et recedens a malo, et aduc retinens innocentiam. Tu autem commovisti me adversus eum, ut affligerem eum frustra. Cui respondens satanait, pellem pro pelle, et cunta quae habet homo dabit pro anima sua. Alioquin mite manum tuam, et tange os eius et carnem, et tunc videbis quod in faciem benedicat tibi. Dixit ergo dominus ad satan, ecce in manu tua est, veruntamen animam illius serva, Egressus igitur satan a facie domini, percussit iob ulcere pessimo, a planta pedis usque ad vertice meius, qui testa saniem radebat sedens in sterqui linio, dixit autem illi uxor sua, aduc tu permanes in simplicitate tua, benedic Deo et morere, qui ait ad illam, quasi una de stultis mulieribus locutas es, si bona suscepimus de manu Dei, mala quare non suscipiamus, in omnibus his non peccavit Iob in labis suis. Egitur audientes tres amici Job omne malum quod accidisse tei, venerunt singuli de loco suo, elifas tamenites et baldad suites et sofar naamatites. Condixerant enim ut pariter venientes visitarent eum et consolarentur. Cunque elevassent procul oculos suos, non conioverunt eum, et exclamantes plora verunt, scissisque vestibus sparserunt pulverem super caput suum in celum, et sederunt cum eo in terra septem diebus et septem noctibus, et nemo loque batur ei verbum, videbant enim dolorem esse vehementem. Caput tertium post hec aperuit Job os suum et maledixit diei suo, et locutus est pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo dies ille vertatur in tenebras non requirat eum deus de super et non illustretur lumine obscurent eum tenebre et umbra mortis occupet eum caligo et involvatur amaritudine nocte millam tenebrosus turbo possideat non computetur in diebus anni nec numeretur in mensibus sit nox illa solitaria nec laude digna maledicant ei qui maledicunt diei qui parati sunt suscitare leviatan ob tenebrentur stelle caligine eius expectet lucem et non videat nec hortum surgentis aurore quia non conclusit ostia ventris qui portavit me nec abstulit mala ab oculis meis quare non in vulva sum egressus ex utero non stat imperi quare exceptus genibus cur lactatus uberibut nunc enim dormiens silerem et somno meo requiescerem cum regibus et consulibus terre qui edificant sibi solitudines aut cum principibus qui possident aurum et replent domos suas argento aut sicum abortivum absconditum non subsisterem vel qui concepti non viderunt lucem ibi impi cessaverunt a tumultu et ibi requieverunt fessi robore et quondam vincti pariter sine molestia non audierunt vocem exactoris parvus et magnus ibi sunt et servus liber a domino suo quare misero data est lux et vita his qui in amaritudine animae sunt qui expectant mortem et non venit quasi effodientes thesaurum gaudentque vehementer cum in venerint sepulcrum viro cuius abscondita est via et circundedit eum deus tenebris antequam comedam suspiro et tanquam inundante saque sic rugitus meus quia timor quem timebam evenit mihi et quod verebar acidit. Nonne dissimulavi, nonne silui, nonne quievi, et venit super me indignatio. Caput quartum. Responde sautem Eliphas temanites, dixit, Si ceperimus loqui tibi, forsitan moleste acipies, sed conceptum sermonem tenere quis poterit ecce docuisti multos et manus lassas roborasti vacillantes confirmaverunt sermones tui et genua tremensia confortasti nunc autem venit super te plaga et defecisti tetigit te et conturbatus es ubi est timor tuus fortitudo tua patientia tua et perfectio viarum tuarum recordare obse grote quis unquam innocens perit aut quando recti deleti sunt qui in potius vidi eos qui operantur iniquitatem et seminant dolores et metunt eos flante deo perisse et spiritu ire eius esse consumptos rugitus leonis et vox leene et dentes catulorum leonum contriti sunt tigris perit et oquod non haberet predam et catuli leonis dissipati sunt porro ad me dictum est verbum absconditum et quasi furtive suscepit auris mea venas susurrieius, in orrore visionis nocturne quando solet sopor occupare homines pavor tenuit me et tremor et omnia ossa mea per territa sunt et cum spiritus me presente transiret in orruerunt pili carnis mea, stetit quidam cuius non agnoscebam vultum imago coram oculis meis et vocem quasi aure lenis audivi nunc id homo dei comparazione justificabitur aut factore suo purior erit vir ecce qui servium tei non sunt stabiles et in angelis suis reperit pravitatem quanto magis hi qui habitant domos luteas qui terrenum habent fundamentum consumentur velutatinea de mane usque ad vesperam succidentur et qui nullus intelligit in aeternum peribunt qui autem reliqui fuerint auferentur ex eis morientur et non in sapientia. Caput quintum. Voca ergo si est qui tibi respondeat, et ad aliquem sanctorum convertere. Vire stultum interficit iracundia, et parvulum occidit invidia. Ego vidi stultum firma radice, et maledixi pulcritudini eius statim, longe fient fili eius a salute et conterentur in porta et non erit qui eruat cuius messem famelicus comedet et ipsum rapiet armatus et bibent sitientes di vitia seius nihil in terra sine causa fit et de humo non oritur dolor homo nascitur ad laborem et avis ad volatum quam obrem ego de precabor dominum et ad deum ponam eloquium meum qui facit magna et inscrutabilia et mirabilia absque numero qui dat pluviam super faciem terre et irrigat aquis universa qui ponit humiles in sublime et merentes erigit sospitate, qui dissipat cogitationes malignorum, ne possint implere manus eorum quod ceperant, qui apprendit sapientes in astutia eorum, et consilium pravorum dissipat. Per diem incurrent tenebras, et quasi in nocte sic palpabunt in meridie, por salvum faciet egenum a gladio oris eorum et de manu violenti pauperem et erit egeno spes iniquitas autem contrahet os suum beatus homo qui corripitur a deo increpationem ergo domini ne reprobes quia ipse vulnerat et medetur percutit et manus eius sanabunt, in sex tribulationibus liberabit te, et in septima non antanget te malum. In fame eruet te de morte, et in bello de manu gladii, a flagello lingue absconderis, et non timebis calamitatem cum venerit in vastitate et fame ridebis et bestias terre non formidabis sed cum lapidibus regionum pactum tuum et bestiae terre pacifice erunt tibi et si es quod pacem habeat tabernaculum tuum et visitans specie tuam non peccabis sias quoque coniam multiplex erit semen tuum, et progenies tua quasi herba terre, ingredieris in abundantia sepulcrum, sicut infertur acervus tritici in tempore suo. Ecce hoc ut investigavimus, ita est, quod auditum mente pertracta. Caput sextum Respondes autem Job dixit, Utinam appenderentur peccata mea quibus iram merui et calamitas quam patior instatera. Quasi arena maris hec gravior appareret, unde et verba mea dolore sunt plena, quia sagite domini in me sunt, quorum indignatio ebibit spiritum meum et terrores domini militant contra me. non quid rugiet onager cum habuerit herbam, aut mugiet bos cum ante praesepe plenum steterit, aut poterit eh, comedi insulsum quod non est sale conditum, aut potest aliquis gustare quod gustatum affert mortem, quae prius nolebat tangere anima mea, nunc pre angustia cibi mei sunt. Quis det ut veniat petitio mea, et quod expecto tribuat mici Deus, et qui cepit ipse me conterat, solvat manum suam et sucidat me, et ec mici sit consolatio, ut affligens me dolore non parcat nec contradicam sermonibus sancti quae est enim fortitudo mea ut sustineam aut quis finis meus ut paciente ragam nec fortitudo lapidum fortitudo mea nec caro mea enea est et se non est auxilium mihi in me et necessarii quoque mei recesserunt a me, qui tollit ab amico suo misericordiam timorem domini derelinquit. Fratres mei preterierunt me, sicut torrens qui raptim transit in convallibus, qui timent pruinam irruet super eos nix tempore quo fuerint dissipati peribunt et tut in calurit solventur de loco suo involute sunt semite gressum et orum ambulabunt in vacuum et peribunt considerate semitas tema itinera saba et expectate paulisper confusi sunt quia speravi venerunt quoque usque ad me et pudore coperti sunt nunc venistis et modo vidente splaga meam timetis nunc quid dixi afferte michi et de substantia vestra donate michi vel liberate me de manu hostis et de manu robustorum eruite me docete me et ego tacebo et si quid forte ignoravi instruite me quare detraxistis sermonibus veritatis cum evobis nullus sit qui possit arguere me ad increpandum tantum eloquia concinnatis et inventum verba profertis super pupillum irruitis et subvertere ni timini amicum vestrum veruntamen quod cepistis explete prebete aurem et videte an mentiar respondete obsegro absque contentione et loquentes id quod justum est iudicate et non invenietis in lingua mea iniquitatem nec in faucibus mei stultitia personabit caput septimum militia est vita hominis super terram et sic ut dies mercenari dies eius sic ut servus desiderat umbram et sic ut mercenarius presto latur finem operis sui, sic et ego habui menses vacuos et noctes laboriosas enumeravi mihi si dormiero dicam quando consurgam et rursum expectabo vesperam et replebor doloribus usque a tenebras induta est caro mea putredine et sordibus pulveris cutis mea aruit et contracta est dies mei velocius transierunt quam at exente tela succiditur et consumpti sunt absque ulla spe memento qui aventus est vita mea et non revertetur oculus meus ut videant bona nec aspiciet me visus hominis oculi tui in me et non subsistam sic ut consumitur nubes et per transit sic qui descenderit ad inferos non ascendet nec revertetur ultra in domum suam neque cognoscet eum amplius locus eius qua propter et ego non parcam ori meo loquar in tribulatione spiritus mei confabulabor cum amaritudine anime me non quid mare ego sum aut cetus quia circunde isti me carcere si dixero consolabitur me lectulus meus et relevabor loquens mecum in strato meo terrebis me per somnia et per visiones horrore concuties quam obrem elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea desperavi ne quaquam ultra iam vivam parce mihi nihil enim sunt dies mei quid est homo quia magnifica seum aut quid apponis erga eum cor tuum visitas eum di luculo et subito proba sillum usque cor non parcis mihi nec dimittis me ut glutiam salivam meam peccavi quid faciam tibi o custos hominum quare posuisti me contrarium tibi et facto sum mi metipsi gravis cur non tollis peccatum meum et quare non aufers iniquitate meam ecce nunc in pulvere dormiam, et si imane me quaesieris non subsistam. Caput octavum. Responde sautem baldad suites dixit, usco quo loqueris talia, et spiritus multiplex sermones oris tui? Nunquid Deus supplantat judicium, aut omnipotens subvertid quod justum est? etiam si filii tui peccaverunt ei, et diimisi teos in manu iniquitatis sue, tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum, et omnipotentem fueris deprecatus, si mundus et rectus incesseris, statim e vigilabit ad te, et pacatum reddet habitaculum justitiae tue in tantum aut si priora tua fuerint parva et novissima tua multiplicentur nimis interroga enim generationem pristinam et diligenter investiga patrum memoriam esterni qui pesumus et ignoramus quoniam sic umbra dies nostri sunt super terram et ipsi docebunt te loquentur tibi et de corde suo proferent eloquia nunquid virere potest scirpus absque humore aut crescere carectum sine aqua cum aduc sit in flore nec carpatur manu ante omnes herbas arescit sic vie omnium qui oblivis contur deum et spes hypocrite peribit non ei placebit recordia sua et sic ut tela aranearum fiducia eius in nitetur super domum suam et non stabit fulci et eam, et non consurget Humectus ectus videtur antequam veniat sol et in ortu suo germen eius egredietur super acervum petrarum radices eius densabuntur et inter lapides comorabitur si absorbuerit eum de loco suo negabit eum et dicet non novi te Hac est enim laetitia vie eius et rursum de terra alii germinentur. Deus non proiciet simplicem, nec porget manum malignis, donec impleatur risu os tuum, et labia tua jubilo. Qui oderunt te induentur confusione, et tabernaculum impiorum non subsistet. Caput nonum. Et respondes Job ait, Vere scio quod ita sit, et quod non justificetur homo compositus Deo. Si voluerit contendere cum eo, non poterit ei respondere unum pro mille. Sapiens corde est et fortis robore, Quis resistit ei, et pacem habuit, qui transtulit montes, et nescierunt hii quos subvertit in furore suo, qui commovet terram de loco suo, et columnae eius concussiuntur, qui precipit soli et non oritur, et stellas claudit quasi sub signaculo qui extendit celos solus et graditur super fluctus maris qui facit arcturum et oriona et viadas et interiora austri qui facit magna et incomprehensibilia et mirabilia quorum non est numerus si venerit ad me non videbo eum si abierit non intelligam si repente interroget quis respondebit ei vel quis dicere potest cur ita facis deus cuius ire nemo resistere potest et sub quo curvantur qui portant orbem quantus ergo sum ego ut respondi a mei et loquar verbis meis cum eo qui etiam si abuero quipiam iustum non respondebo sed meum iudicem deprecabor et cum invocantem exaudierit me non credo quod audierit vocem meam in turbine enim conteret me et multiplicabit vulnera mea etiam sine causa non concedit requiescere spiritum meum et implet me amaritudinibus si fortitudo quaeritur robustissimus est si equitas iudici nemo audet pro me testimonium dicere si justificare me voluero os meum condemnabit me si innocentem ostendero pravum me comprobabit etiam si simplex fuero hoc ipsum ignorabit anima mea et te debit me vitae me unum est quod locutus sum et innocentem et impium ipse consumit si flagellat occidat semel et non de penis innocentum rideat. Terra data est in manus impii, vultum judicum eius operit. Quod si non ille est, quis ergo est? Dies mei velociores fuerunt cursore, fugerunt et non viderunt bonum. Per transierunt quasi naves poma portantes, sic ut aquila volans ad escam cum dixero ne quaquam ita loquar cum multo faciem meam et dolore torqueor verebar omnia opera mea siens quod non parceres delinquenti si autem et sic impius sum quare frustra laboravi si lotus fuero quasi aquis nivis et fulserint velut mundissime manus me tamen sordibus intinges me et abomina buntur me vestimenta mea neque enim viro qui similis mei est respondebo nec qui mecum in iudicio ex equo possit audiri non est qui utrunque valeat arguere et ponere manum suam in ambobus auferat a me virgam suam et eius non me terreat loquar et non timebo eum neque enim possum metuens respondere caput decimum tedet anima meam vitae meae dimittam adversum me e loquium meum loquar in amaritudine anime me dicam deo noli me condemnare indica mihi cur me ita iudices nunc quid bonum tibi videtur si calumnieris me et opprimas me opus manum tuarum et consilium impiorum adiuves non quid oculi carnei tibi sunt aut sic ut videt homo et tu videbis non quid sic ut dies hominis dies tui et anni tui sic ut humana sunt tempora ut quaeras iniquitatem meam et peccatum meum scruteris et sias quia nihil impium fecerim cum sit nemo qui de manu tua possit eruere manus tue fecerunt me et plasmaverunt me totum in circuitu et sic repente precipitas me memento quaeso quod sic ut lutum feceris me et in pulverem reduces me non sic ut lac mulsisti me et sicut caseum me coagulasti pelle et carnibus vestisti me ossibus et nervis compegisti me vitam et misericordiam attribuisti mihi et visitatio tua custodivit spiritum meum licet haec cedes in corde tuo tamen quia universorum memineris si peccavi et ad oram pepercisti mihi cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris et si impius fuero ve mihi est et si iustus non levabo caput saturatus afflictione et miseria et propter superbiam quasi laenam capies me reversusque mirabiliter me crucias instauras testes tuos contra me et multiplicas iram tuam adversus me et pene militant in me quare de vulva ed uxisti me qui utinam consumptus essem ne oculus me videret fuissem quasi non essem de utero translatus ad tumulum nunquid non paucitas dierum meorum finietur brevi dimitte ergo me ut plangam paululum dolore meum antequam vadam et non revertar ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine terra miserie et tenebrarum ubi umbra mortis et nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat caput undecimum responde sautem sofar naamatites dixit nunquid qui multa loquitur non et audiet aut vir verbosus justificabitur tibi soli tacebunt homines et cum ceteros irriseris a nullo confutaberis? Dixisti enim, purus est sermo meus, et mundus sum in conspectu tuo, atque utinem Deus loqueretur tecum, et aperiret labia tua sibi, ut ostenderet tibi secreta sapientie, ed quod multiplex esset lex eius et intelligeres quod multo minora exigaris abeo quam meretur iniquitas tua forsitan vestigia dei comprehendes et usque ad perfectum omnipotentem reperies excelsior cielo est et quid facies profundior inferno et unde cognosces longior terra mensura eius et latior mari si subverterit omnia vel in unum coartaverit quis contradicet ei ipse enim novit hominum vanitatem et vides iniquitatem non ne considerat vir vanus in superbiam erigitur et tanquam pullum onagri se liberum natum putat tu autem firmasti cor tuum et expandisti ad eum manus tuas si iniquitatem quae est in manu tua abstuleris a te et non manserit in tabernaculo tuo in justitia tunc levare poteris faciem tuam absque macula et eris stabilis et non timebis miserie quoque obliviseris, et quasi aquarum quae praeterierunt recordaberis et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris orieris ut lucifer et abebis fiduciam proposita tibi spe et de fossus securus dormies requiesces et non erit qui te exterreat et de precabuntur tuam plurimi oculi autem impiorum de efficient et te fugium peribit abeis et spes illorum abominatio anime finis partis quinquagesime nonae